Hala, eta beraz behelduren uh, azteko, nik eh, nominatuko dut, eh, agian uh, eskutatuko du, uh, Gustav Ualde. Hala, be kura jaun, Gustav, hire zat. Mediku saher batek hartzen du bere erretreta berroita amar urte lanean aizanik azken turnada egiten duelarik, mediku gazte bat presentatzen du jendek jardezaten usaia emeki emeki. Lehen etxean, emazte bat plenitzen da sekulako tripako minak baditu. Mediku saharrak erraiten dio. Seguraz, sobera fruitu fresko jaten duzu. Bidean direlarik gazteak erraiten dio. Ez duzu emazte hori hunkitu ere nola egin duzu jakiteko zertzuen. Bo, etzen sobera gogoga. Ikusi duzu, utzi dutala stetoskopa lugerat, berriz hartu dutalarik ikusi dut bospasai banana asal zero batean. Eta pentsatu dut, horrek sakola kalte egiten. Ah, ez da ideia txaga, entzatuko niz, ni ere. Beste etxean sartzen dira, eta han bada emazte bat, pleni eta pleni, akitua dela, beti leherina dela. Mediku gazteak erraiten dio, bere goztuko sobera emaiten duela elizarentzat. Pausu pixka bat behar luke berriz indaren hartzeko. Etxe hartarik partituta, mediku xaharrak erraiten dio gazteari, nola egin duzu, jakiteko zertzuen. Zure teknika hartu dut, utzi dut stetoskopa lugerat, eta berriz hartzearekin, ikusi dut apesa oe azpian. Ondoko historiaren kondatzeko, ongilitake Jean-Pierre Bidegarrai makeakoa egin historio hori. <laughs>